بسم الله الرحمن الرحيم المناداة الأمثلة يا صلاح الدين يا حارس البستان يا بائع التين أي صلاح الدين أي نگهبان باغ أي فروشنده أنجير در این سه <clears throat> مثال اگر دقت بفرماییم منادای ما مضاف است ای صلاح الدین ای نگهبان بستان ای فروشنده تیم و میبینیم که هر تا منصوب هستند فتحه دارند اما دقتی داشته باشیم به چهار سه سال بعدی یا مسافرا الى لبنانه یا لاهیا عن درسه یا ضاعیا کتابه مسافرا لاهيا و ضائعا شبیه به مضاف هستند مسافران لاهیان ضائعان یا مسافرا الى لبنان یا لاهیان درسه یا ضائعا کتابه اینا هم میبینیم که منصوب هستن اما دقتی داشته باشیم به سه مثال بعدی یا مسرعا فی العجلتی الندامتو یا ظالما تبصر فی العواقبی یا شامتن ان الدهر خوانن خب مسرعا و ظالما و شامتن میبینیم باز هم منصوب هستند اینا نکره هستند و نکره غیر مقصوده یعنی موقعی که ندا زننده گفته یا مصر فی العجلتی ان ندامه ای شتابنده در عجله پشیمانی است منظور شخص خاصی نبوده اینها هم منصوب هستند اما دقت بفرمایید به سه مثال بعدی یا رجال و اتقنو اعمالکم ای مردان اعمالتون رو به خوبی انجام دهید اتقان داشته باشید یا فتیانی لا تعبثا بالازهاری ای دو پسر بچه بازی نکنید با گلها یا لاعبون استریحو ای بازی کنن استراحت کنید اینا نکره هستند اون تا اینا نکره مقصودند این در قصد گوینده هستند اینا رو میبینیم که مرفوع هستند یا رجالو زمه داره یا فتیانی چون مصنع الف داره و مصنع با الف مرفوع میشه یا لائبونه واو داره و دقت بفرماییم در سه مثال بعدی یا خلیلو یا حسنانی یا محمدونه سه مثال بعدی منادای ما مفرد هست منظور از مفرد نه این که مصنع و جمع نیست نه منظور این است که مصنع مضاف نیست شبه مضاف هم نیست منظور از مفرد تو این درس یعنی این که مضاف و شبه مضاف نباشه این هم مرفوع به علامت رف ولی ببینیم اینو دیگه نمیگن مرفوع میگن مبنی بر علامت رف یا خلیلو زمه داره یا حسنانی الف, الف داره چون است یا محمدون واو داره چون جمع مذکر سالمه حالا از هر گروه از امثله یکی رو اگر ترکیب کنیم میشه یا صلاح الدین یا حرف ندا صلاحه منادای مضاف منصوب با فتحه چون منادای مضاف لفظا منصوبه محلا و لفظا یا مسافرا الى لبنان یا حرف ندا مسافرا منادای شبه مضاف منصوب با فتحه الى حرف جر لبنان مجرور به حرف جر علامت جرش فتحه چون غیر منصرفه یا مسرعن فی العجلتی الندامتو یا حرف حرف ندا مسرعا منادای نکره هست نکره ای که غیر مقصوده هست خب یا شامتن ان الدهر خوان یا حرف ندا شامتن منادای نکره نکره غیر مقصوده اون که خب مشخص است از دهر هم اسمش و خوانون خبرش اما یا رجال و اتقینو اعمالکم یا حرف ندا رجال و منادای نکره مقصوده هست منادای نکره مقصوده لفظا مبنی بر علامت رفع هست و محلن منصوب این منادا جز منصوباته یا خلیلو همچنین یا حرف جر رو خلیل منادای چون مفرد معرفه هست مبنی بر علامت طرف هست خلیلو فز مبنی بر زمه هست یا حسنانی مبنی بر علیف هست یا محمدونه مبنی بر واو هست محلن منصوبن هر ستاشو حالا بیاییم از ما پنج نوع منادا داریم مضاف شبه مضاف نکره غیر مقصوده این ستا لفظا هم منصوب هستند ولی دوتای بعدی لفظا مبنی بر علامت رف هستند یعنی نکره مقصوده و مفرد معرفه یوسف و اعرض عن هذا یعنی یا یوسف که یا حرف هست شده یوسف مبنی بر زمه هست القاعدة الواحدة والخمسون بعد المئة المنادى اسم يذكر بعد يا او احدى اخواتها طلبا لاقبال مدلوله منادى اسمی است ذکر می شود بعد از یا یا بعد از یکی از اخوات یا یعنی بعد از حروف ندای دیگر که خواهیم خوند در کتاب نحو الواضح بعدی منادا اسمی است که ذکر می بعد از یا یا زید یا بکر یا فلان یا یکی از اخواتش مانند عیا حیا طلبا لاقبال مدلوله چرا طلب تا طلب بکند روی کند اون مدلول موقعی که ما میخوایم یکی بر ما روی کند این یا رو میاریم یا یکی از اخواتش رو و بعدش همون کسی رو که میخوایم به سمت ما روی کند همون مدلول بله پس منادا اسمی ذکر میشه بعد از یا یا بعد از یکی از اخوات یا به خاطر طلب کردن روی, روی کردن مدلول تا مدلول روی کنه تا مدلول رو به سمت خود متوجه کنیم القاعدة الثانية والخمسون بعد المئة قاعده پنجاه و دوم صد و پنجاه و دوم ینصب المنادا اذا کان مضافا منصوب میشه منادا زمانی که مضاف باشه مانند یا صلاح الدین یا حارس البستان یا باعیاتین او شبیه بالمضاف یا زمانی که شبیه مضاف باشه مانند یا مسافرا الى لبنان و سه مثال دیگر او نکرتن غیر مقصوده یا زمانی که نکره غیر مقصوده باشه مانند یا ظالما تبصر فی الاواقب یا مسرعا یا شامتا و على ما یرفع به اذا كان نکرتا مقصودتا و مبنی بر علامت رفع میشه زمانی که نکره مقصوده باشه یعنی در حالت غیر مبنی بودن چه علامتی میگرفت زمانی که مرفوم شد الان مبنی بر همون علامت میشه زمانی که نکره غیر مقصوده باشه نکره مقصوده باشه مانند یا رجالو مبنی بر زمه هست یا فتیان مبنی بر الف یا لائبو مبنی بر واو هست و المراد پس مبنی بر علامه طرف میشه زمانی که نکره مقصوده باشه او علما مفردن یا زمانی که علم مفرد باشه مانند یا خلیلو یا حسنانی یا محمدونه علم مفرد باشه والمراد بالمفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبها بالمضاف منظور از مفرد یعنی کلمه که مضاف نباشه و شبیه مضاف نباشه خوب الممنوع من الصرف غير منصرف تمام احکاماتش رو در این درس اشارتا میگوید الالم الممنوع من الصرف علمی که غیر منصرف است علم ممنوع الصرف الامثله قرأ قرأت سعادو سعاد خاند فعل با فاعل اثنيت ولا سعاده فعل فائل حرف جر سعاد مجرور به حرف جر ولی میبینیم که کسر نگرفته و فتحه گرفت یعنی که غیر منصرف در حالت مجروری کسر نمیپذیرد که اینو در قائل خواهیم خواند زرت لندن جاء طالب من لندنه شاهدنا نیویورک ذهب السائح إلى نیویورک رأيت عثمان شكرت لعثمان جاء أحمد أعطيت المكافأة لأحمد اشتهر بأدله عمر افتديت بعمره سعاد لندن نیویورک عثمان احمد عمر اینها اسمایی هستند که کسر نمیپذیرند و تنوین هم نمیپذیرند همه اینها علم هستند سعاد لندن نیویورک اسم خاص هستند عثمان احمد عمر همه اینها علم هستند اسم خاص هستند ولی در کنار این که اسم خاص هستند میبینیم یه خاصیت دیگه هم دارند سعاد مؤنثه لندن غیر عربیه نیویورک ترکیب مزجیه عثمان الف نون زائدتان داره احمد بر وزن فعل هست عمر هم عدل هست یا اون سلاسی هست که اولش زمه دارد و دومیش فتحه خب حالا بیم روی قاعده القاعده الثالثه والخمسون بعد المئه قاعده 153 يمنع العلم من الصرف أي التنوين ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة ممنوع میشه علم از صرف یعنی از تنوین و به جای کسر فتحه داده میشه زمانی که مجرور بشه و مجرور میشه با فتحه به جای کسره یعنی زمانی که مجرور شد به جای که بهش کسره بدیم بهش فتحه میدیم خب چه زمان علم اسم علم ممنوع از صرف میشه ممنوع از تنوین میشه و به جای کسره باید بهش فتحه داد الف اذا كان مؤنثا زمان که مؤنث باشه مانند ساعت اذا كان اعجمیا زمان که اعجمی باشه یعنی غیر عربی باشه مانند لندن اذا كان مركبا ترکیبا مزجیا زمانی که مرکب مزجی باشه مانند نیویورک نیو یک کلمه هست یورک یک کلمه دیگه ولی الان اینا دیگه با هم ترکیب شدن ترکیب مزجی قاطی شدن میکس اذا کان مزیدا فیه الف ونون زمانی که الف داشته باشه مانند عثمان اذا کان على وزن الفعل زمانی که بر وزن فعل باشه مانند احمد اذا کان مذکرا ثلاثيا مضموم الاول مفتوح ثانی زمانی که مذکر باشه سه حرفی باشه حرف اول زمه داشته باشه و دومی فتحه عمر مانند عمر پس همانطور که در امثله دیدیم میبینیم اینا یکی تنوین ندارد یکی اینکه زمانی که مجروح شدند کسره ندارند بلکه فتح دارند خب این علم ممنوع الصرف صرف بود اما ببینید صفت های غیر منصرف الصفت الممنوعه من الصرف الولد عطشانو سقیت ولدا عطشانه لا تبخل على عطشانه انت اسبق مني لم يكن غيرك أسبق مني لست بأسبق من نه عطان خبر اینجا زمه داره اینجا هم صفت ولده ولی در مثال سوم لا تبخل علا اتانه اینجا مجروره میبینیم که فتحه داره اسبق همچنین هست وقف جنود مثنا مثنا همچنین هست تو مع جنود مثنا اینجا مجروره ولی همچنین هست جا اولاد جاء الاولاد ثلاثه اینجا صفت هر هر سجا نقشش وصف هست ولی یک جا تابع مرفوع بود یک جا تابع مجرور یک جا تابع مرفوع ولی میبینیم که جایی کسر نفذی گفت نظرت الى اولاد ثلاثه ثلاثه دخل المدرسه بنات مررتو مررت بنات اخره ثلاثه اخرو اینجا امثله رو البته تو این کتاب اشتباهی آورده یعنی دقیقتر با ترتیب نخوندیم چون متاسفانه اشتباهی آورده به ترتیب نآورده بود خب سلاس رو میبینیم یک جای مجروره ولی باز هم میبینیم فتحه داره یک جای مجروره باز هم میبینیم فتحه داره جال اولادو سلاسو سلاس اینجا صفت اولادو هست ولی میبینیم جاء جاء الاولاد ثلاث نظرت الى اولادهم ثلاثه اینجا کلا اعرابشو اشتباهی داده تو هر دو قسمتش اینجا که صفت اولاد هست اولاد مرفوعه ولی میبینیم زمه گرفته اما در مثال بعدی نظر تو الى اولادن ثلاثه صفت اولادن هست اولادن مجروره صفت باید تابع مطبوعش باشه ولی میبینیم که کسره نگرفته و فتحه گرفته دخل المدرسه بناتون اخرو مررت به بنات اخرى پس اینجا هم اخر صفته اتشان مثنا ثلاث اسبق و اخر اینها صفاتی بودند که یک تنوین نپذیرفته بودند دو در زمان در حالت مجروری به جای کسر فتحه گرفته بودند حالا ببینیم چه زمانی صفت غیر منصرف هست القاعده تو الرابعه و الخمسون بعد المئه دقت داشته باشیم به قاعده 154 تمنع الصفة من الصرف وتجر بالفتحة نيابة عن الكسرة غیر منصرف میشه مش الصفات يعني تنوين نمیپذیره مجرور میشه با فتحه جای کسره الف اذا کان على وزن فعلان زمانی که بر وزن فعلان باشه مانند اتشان اذا کان على وزن افعل زمانی که بر وزن افعل باشه مانند اسبق احسن اکرم ها تو این مثال اسبق هست جیم فی احاده و موحده الى عشاره و معشره در کلمه احاد موحد ثلاث رباع تا آخر تا و معشر و این در کلمه و فی کلمتی اخر و در کلمه اخر پس این صفت اگر این ویژگی این ویژگی ها رو هم داشته باشه اولا صفت باشه ولی دوما بر وزن فعلان باشه بر وزن افعال باشه البته با تفصیلاتی که در کتاب دیگه خواهیم خوان اون موقع غیر منصرفه الممنوع من الصرف لصيغه منتهى الجموع او الف التانيث سومین غیر منصرف یا ممنوع از صرف سیغه منتهل الجموع هست یا مؤنث که با الف تعنیس داره انشئت مدارسو شاهدت مدارسه که تو فی مدارس. خب در مثال اول انشئت مدارسو نائب فاعل مرفوع زمه گرفته شاهدت مدارس مفعول بهیه فتحه گرفته اما در فی مدارسه مجروره ولی بازم میگیریم کسره رفته هذه اسافرو اینجا خبر اطلاق تو اسافیره مفعول بهیست اینجا لا تلعب اسافیره اینجا مجرور به حرف جر ولی میبینیم که کسر نگرفته هذه صحراء خبر است اخترق تو صحراء اخترق تو صحراء اینجا مفعول بهیست یمر الجمل فی الصحراء فی صحراء اینجا مجرور به حرف جر که به جای کسر فتحه گرفته الولد النجیم نعمه ما رأیت نعمه كالصحة قابل نعمت به نعمه نعمه یعنی نعمت فرزند نجیب نعمت است نعمتی مانند صحت ندیدم خب مدارس و اسافیر منتحل الجموع هستند منتحل الجموع به اونجا میگفته میشه که بعد از الف دو تا حرف ازا... دو تا حرف اومده باشه بعد از الف زاید مدارس اصافیر اینجا سه تا اومده و وسطی هم ساکن است خب پس مدارس و اصافیر جمع مکسر هستند بعد از الف زائده دو حرف اومده در مدارس و سه حرف اومده بعد از در اصافی بعد از الف هر جمعی که به این شکل بیاد بهش جمع منتهل جمو گفته میشه یعنی بعد از الف دو حرف یا سه حرف اومده باشه منتهل به تنهایی برای آره غیر منصرف بودن کافیه مثل صفت نبود که بر وزن فعلان باشه یا بر وزن افعل باشه یا مثل علم که مثلا نمیدونم اجمه باشه و الفنون زایدتان باشه نه کلمه ای جمع بود به تنهایی کافیه برای غیر منصرف بودنش یا علف تانیس داشته باشه مانند صحراء علف تانیس داره ولی این علف تانیس علف ممدوده هست چون بعدش همزه اومده نعما که علف داره علف تانیس ولی علف مقصوره هست ممدوده نیست خب القاعده الخامسه والخمسون بعد المعه قاعده 155 يمنع الاسم من الصرف ويجر بالفتحة نيابة عن الكسرة اسم ممنوع الصرف مشي تنوين ممنوع التنوين وكسرة و کسره داده مشي و مجرور میشه با فتحه چه زمان الف اذا كان على صيغه منتهى الجموع زمان كبر صيغه منتهى الجموع باشه با اذا كان مختوما بألف التأنيس الممدوده زمان که آخرش الف التأنيس الممدودة باشه مانند صحرا جیم اذا کان مختوما به الف تانیس المقصوره زمانی که خاتمه پیدا کند کلمه با الف تعنیس مقصوره مانند نعمه چهارمین درسی که مرتبط به غیر منصرف است جر الممنوع من الصرف بالکسره مجرور نه. غیر منصرف با کسره این غیر منصرف در بعضی حالات اگر مجرور شد کسره میگیره تو این درس میخونیم چه زمانی أثنيت على أسبق اللاعبين سلمت على التلميذ الأسبق يجب الإكثار من مدارس الصناعة بالمدارس ترقى الأمم سررت من أصافير الحديقة طربت من الأصافير طربت من الأصافير تصير القوافل بالصحراء العرب يقل الماء بالصحراء اگر ما تهمين همین امثال دقت داشته باشیم اینجا اسبق و مدارس و اسافیر و صحرا رو قبلا خوندیم غیر منصرفند ولی حرف جر روشون اومده و مجرورند چرا؟ چون اسبق در مثال اول مضافه در مثال بعدی الفلام داره مدارس در مثال اولی مضافه در مثال بعدی الفلام داره اسافیر در مثال اول مضافه در مثال بعدی الفلام داره قوافل همچنین و از صحرا همچنین خب حالا بیایم تو قاعده که خودش میگه دیگه قاعده 156 یجر الممنوع من الصرف بالكسرة اذا كان مضافا أو ال الف لام أو به مجرور میشه غیر منصرف ممنوع من الصرف با کسره زمانی که مضاف باشد یا الف و لام داشته باشد اینا قواعدی بودند که در مرتبط با غیر منصرف اومده بودند موفق و پیروز باشید